World Business uvádí. všechno dohromady a tam nebo tady, tady se o zamečkory a vyhání se do pohody na stole je více, a v ní se dívá co a co je účastník a co je já. všechny jsou a zase zpívá Ty mi to koukej, dnes malý ponibaři, já! Už sami proti vetru, zpívali s vetru, vyrobí jsme písmu písak, blávali s vetru, nevím, co je napadlo, sestřelovat letadlo, když se horka těžko zmírá, něco, co se rozpadlo, a se to na nebe, a se koukáš na nebe, je to stejně všechno na prd, zpívajme si pro sebe. Yes! Yes! Solej bospa! Mrkovej banky! Solej bospa! Mrkovej banky! Solej bospa! Mrkovej banky! Solej bospa! Mrkovej banky! poslal. Mrkovej bunker. Soli poslal. Mrkovej bunker. Soli poslal. Mrkovej bunker. Chci mít tu kuchyň, kde si mají lid ponevaří. Chci mít tu kuchyň, kde si mají lid ponevaří. Chci mít tu kuchyň, kde si mají lid ponevaří. Chci mít tu kuchyň, kde si mají lid ponevaří. Chci mít tu kuchyň, kde si mají lid ponevaří. 3 do koty dasy bary pory bazi 3 do koty dasy bary pory bazi 3 do koty dasy bary pory bazi 3 do koty dasy bary pory bazi 3 do go! Get bary pory bazi 3 do koty Three, bary go! Get 3 do koty dasy bary bazi 3